al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a na tulikuwa tumesimama katika hadithi nambari 29 hadithi nambari 29 na tisa hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu واليوم ننتقل إلى الحديث الثلاثين نليو تنهمية كن حديث نمبالي ثلاثين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدار قبلي وغيره طيب الحديث الثلاثون حديث يا ثلاثين عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه kutoka kwa Abu Tha'laba al-Khushani Jurthum bin Nashir radiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna allaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha hakika allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha faradhi msizipoteze وحد حدودا فلا تعتدوها na ameweka mipaka msivuke wahadda hududan na ameweka mipaka kaweka mipaka fala ta'taduha msiivuke hiyo mipaka waharrama ashiyaa na ameharamisha vitu waharrama ashiyaa na ameharamisha vitu fala tantahikuha msiingie katika hivyo vitu fala tantahikuha msiingie katika hivyo vitu msivifanye wasakata an ashiya na amenyamazia vitu wasakata an ashiya na amenyamazia vitu rahmatan lakum kwa ajili ya rehema kwenu rahmatan lakum kwa ajili ya rehema kwenu hali ya kufanya kuwa ni rehema kwenu ghaira nisyan na si kwa kusahau ghaira nisyan si kwa kusahau fala tabahathu anha msiulize ulize kuhusiana na hivyo vitu fala tabahathu anha msiulize ulize msifanye bahth msichunguze msilete mambo mbalimbali ambayo yanaonyesha hali ya uchunguzi na kuuliza katika hivyo vitu hadithu ni hasanun رواه الدار قطني وغيره طيب عن ابي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوب متومه صلى الله عليه وسلم قال امسيما ان الله تعالى فرض فرائض فرض اي اوجب والزم اوجب والزم hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha na kulazimisha au jaba wa alzam amewajibisha na kulazimisha faraidha kasalati faraidha kasalati wasiyami kasala wasiyami walhajji والحج وبر الوالدين وبر الوالدين وصله الارحام وصله الارحام اما لازمش انا كواجبش فراد كالصلاه كما اللي بقوا والزكاه نزكه والصيام نفنغ والحج نحج وبر الوالدين na kuwafanyia wema wazazi wabirrul walidain na kuwafanyia wema wazazi wawili wasilatil arham na kuunga undugu wasilatil arham na kuunga undugu hizi ni faradhi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kafaradhisha na kuwajibisha na kulazimisha fala tudayyi'uha fala tudayyi'uha ay e, la tuhmiluha fala tudayyi'uha ay la tuhmiluha la tuhmiluha imma bitarkin au tahawunin imma bitarkin au tahawunin fala tuhmiluha msi msizifanyie uzembe msizipuuze msizifanyie ihmal imma bitarke imma kwa kuacha hizo faradhi msifanye hivyo au bitahawuni au kuwa na tahawu kuwa na uzembe kwa hiyo msizifanyie ihmal msizipuuze imma kwa kuacha au kufanya uzembe na uvivu kwa hiyo hizi faradhi inatakikana muislamu awe ni mwenye kutekeleza asiache wala asifanyie uzembe وحد حدودا اي واوجب واجبات وحددها اي واوجب واجبات وحددها بشروط وقيود اي اوجب wajibat وحددها بشروط وقيود اي كما kwa اوجب واجبات wajibatin amewajibisha mambo ya wajibu aujaba wajibat amewajibisha mambo ya wajib wahaddadaha na akaweka kuwa ni mipaka yani akaweka mipaka bishurutin wa quyudin kwa masharti na quyud bishurutin wa quyudin kwa masharti na quyudi fala ta'taduha dai fala tatajawazuha fala ta'taduha ay fala tatajawazuha msivuke hiyo mipaka ambayo imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala mkaenda kufanya mambo ya haramu kwa kwenye mipaka simameni humo msije kuvuka mkaenda kwenye vitu vingine waharama ashya na ameharamisha vitu Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha vitu kashirki wa uquq alwalidaini كالشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كالشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كالشرك كما يقول شركنا الله سبحانه وتعالى أمهرمشا wa huququl walidain na kuwafanyia uasi wazazi wawili wakati nafsi allati harrama Allah illa bilhaqq na kuiua nafsi ambayo ameharamisha Allah kuiua kwake isipokuwa kwa haki anasema fala tantahikuha eh fala tadkhulu fiha fala tantahikuha ay fala tadkhulu fiha msiingie katika hivyo vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviharamisha fala tadkhulu fiha msiingie katika hivyo vitu vilivyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wasakata ani ashiya na amenyamazia vitu wasakata ani ashiya na amenyamazia vitu Allah subhanahu wa ta'ala amenyamazia vitu lam yafrudha wa lam yujibha wa lam yuharrimha لم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها لم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها hivyo vitu Allah subhanahu wa ta'ala hajavifaradhisha na hajaviwajibisha na hajaviharamisha kwa hiyo amenyamazia hajatoa hukumu kwamba hiki kitu hukumu yake ni kadha hiki kitu hukumu yake ni kadha bali Allah subhanahu wa ta'ala kanyamazia rahmatan lakum ay eh, min ajli rahmati wat takfifi alaykum ay min ajli rahmati watakfif alaykum ay min ajli rahma kwa ajili ya huruma watakfif alaykum na kuwa wepesishieni hivyo vitu kanyamazia kwa ajili ya huruma kwenu na kufanya kuwa ni vyepesi juu yenu min ajli rahma والتخفيف عليكم غير نسيان أي تركها عز وجل رحمة بالخلق أي تركها عز وجل رحمة بالخلق وليس نسيانا لها تركها عز وجل rahmatan bil khalqi wa laysa nisyanan laha eh taraka azza wa jalla ameacha Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan bil khalqi kwa ajili ya rahma kwa viumbe rahmatan bil khalqi kwa ajili ya uh, huruma na rehma kwa viumbe walaysa nisyana laha na kusahau walaisa nisyana la nasi kwa kusahau hivyo vitu kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kule kunyamazia huko hivyo vitu haina maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesahau kuvitolea hukumu la bali Allah subhanahu wa ta'ala kafanya hivyo kwa ajili ya huruma na rehma kwa viumbe fala tabhathu anha bas msiulize kuhusiana na hivyo vitu فلا تبحثوا عنها اي فلا تسالوا عنها مسولي فلا تسالوا عنها مسي اولي خلاص الله سبحانه وتعالى كان مزيه تشكيني نايلو الله سبحانه وتعالى كفاني وبيس na kuleta huruma kwetu sisi hapo وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم فهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ni yenye kuwafiki kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam hapa aliposema wasakatani ashiya rahmatan lakum ghairan nsiya haya maneno ni yenye kuwafiki kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallama dharuni ma taraktukum dharuni ma taraktukum dharuni ma taraktukum fa inma أهلك الذين من قبلكم فإنما أهلك الذين من قبلكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم كثرة مسائلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم واختلافهم ala anbiyaihim yanawafiki kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema dharuni ma taraktukum niacheni na yale niliyokuachieni shughulikeni na yale niliyokuachieni yanakutosheni yale niliyokuachieni fa inma ahlaka alladhina min qablikum hakika kiliwaangamiza wale waliokawa kabla yenu fa inma ahlaka alladhina min qablikum hakika kiliwaangamiza wale waliokuwa kabla yenu kathratu masailihim uwingi wa maswali yao kathratu masailihim wingi wa maswali yao waqtilafuhum ala anbiyaihim na kutofautiana kwao juu ya manabii wao waqtilafuhum ala anbiyaihim na kutofautiana kwao juu ya manabii wao kwa hiyo uh, katika vitu ambavyo viliwafanya kuangamia wale waliokaa kabla yetu ni uwingi wa maswali kwa hiyo hapa tunachojifunza kwamba vile vitu ambavyo uh, Allah subhanahu wa ta'ala hajavitolea hukum basi inapaswa kwetu sisi kutokuuliza uliza hii ina maana kuwa ni halali kwetu sisi بس هاتونا haja ya kufanya tashaddud na kufanya bahth na kupekua pekua طيب من فوائد الحديث من فوائد الحديث الفائدة الأولى أن من شريعة الله أن من شريعة الله ما هو فرض لازم أن من شريعة الله ما هو فرض لازم أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته anna min shari'ati Allah hakika katika sheria ya Allah anna min shari'ati Allah hakika katika sheria ya Allah ma huwa fardhun lazim kuna faradhi ya lazima katika zile sheria kuna faradhi ya lazima yajibu fa'luhu inawajibika kuifanya kwake hiyo faradhi yajibu fa'luhu inalazimika kuifanya kwake wa adam idhaatihi na kuto wa adam idhaatihi na kutokuipoteza alfaida thania faida ya pili annahu yajibu alwuqufu inda alwajibat annahu yajibu alwuqufu inda alwajibat والمستحبات والمباحات انه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات انه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز الى المحرمات فلا تتجاوز الى المحرمات انه يجب الوقوف عند الواجبات ان واجبك kusimama kwenye مambo ya wajibu hakika inawajibika kusimama kwenye mambo ya wajibu wal mustahabbat na mambo ya mustahabu na mambo ya mandubat mambo ya sunna wal mubahat na mambo ya halal fala tutajawaz ila al muharramat hapavuku na kuelekea kwenye mambo ya haram fala tutajawaz ila al muharramat hapavuku na kwenda kwenye mambo ya haram الفائده الثالثه فائده يا تاتو أن كل ما حرمه الله أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه ان كل ما حرمه الله حقيقه كلا الذي حرمه الله ان كل ما حرمه الله حقيقه كلا الذي حرمه الله يتعين على المسلم تركه وجبك جوه كلا إسلام كواشا كواك يتعين على المسلم تركه inataja inawajibika juu ya kila muislamu kuacha kwake walibtiadu anhu na kukaa mbali nacho kila alichokiharamisha Allah ni wajibu kwa muislamu kuacha kadhalika kukaa mbali nacho الفائده الرابعه ان ما لم ياتي فيه تحريم ان ما لم ياتي فيه تحريم وتحليل ان ما لم ياتي فيه تحريم وتحليل فهو عفو لا يسأل عنه أن ما لم يأت فيه تحريم وتحليل فهو عفو لا يسأل عنه أن ما لم يأت فيه تحريم حقيقة كلا أباتو حكياج دنياك محرميشو أن ما لم يأت فيه تحريم حقيقة كلا أباتو حكياج دنياك محرميشو وتحليل نمحلاليشو وتحليل انما حلاليش فهو عفو بس hicho kitu ni chenye فهو عفو hicho kitu ni chenye لا يسال عنه hakiulizwi لا يسال عنه hakiulizwi قال ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد وقد بالغ قوم وقد بالغ قوم حتى قالوا وقد بالغ قوم حتى قالوا لا يجوز السؤال في النوادر حتى يقع وقد بالغ قوم حتى قالوا لا يجوز السؤال في النوازل حتى يقع Gondapikla rahimahullah anasema na wamefikia upeo watu wengine katika ahli alilmi hata qalu mpaka wakasema la yajuzu sualu fi nawazil hatta yaka haijuzu kuuliza katika vitu ambavyo havijatokea mpaka vitokee haifai wakasema haifai haijuzu kuuliza katika vitu ambavyo havijatokea mpaka vitokee kwa hiyo hadithi imekuja kukataza kuuliza vile vitu ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kanyamazia. Kwa hiyo wakafikia hatua mpaka wakasema kwamba haijuzu mtu kuuliza kitu ambacho hakijatokea mpaka kitokee. Mpaka kiwe ni chenye kutokea. Wakalikana salafu yakuluna fi mithliha. Wakalikana salafu yaquluna fi mithliha wa qad kana salaf yaquluna fi mithliha da'uha hatta tanzila da'uha hatta tanzila na walikuwa wema waliotangulia waqad kana salaf na walikuwa wema waliotangulia yaquluna wanasema fi mithliha mfano wa vitu kama hivyo ambavyo havijatokea da'uha hatta tanzila viacheni mpaka vitokee da'uha hatta tanzila viacheni mpaka vitokee yani mtu usije ukajikalifisha kuja kuuliza kitu ambacho hakijatokea قال ابو الرجب الحنبلي رحمه الله تعالى واما المسكوت عنه واما المسكوت عنه واما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم فاما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم فيكون معفوا عنه فيكون معفوا عنه فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله la haraja ala fa'ilihi anasema wa amma almaskutu anhu ama kitu ambacho ni maskut kilichonyamaziwa pale ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wasakata an ashiya fahuwa ma lam yudhkar hukmuhu nacho ni kile ambacho hakijatajwa hukumu yake fahuwa ma lam yudhkar hukmuhu nacho ni kile ambacho haijatajwa hukumu yake bitahlilin kwa kuhalalishwa wa ijabin na kuwajibishwa wa tahrim na kuharamishwa yani kitu ambacho haijaja hukumu ya kuhalalisha au hukumu ya kuwajibisha au hukumu ya kuharamisha fayakunu maafuwan anhu kwa hiyo hicho kitu kinakuwa ni chenye kusemehewa fa huwa maafuwan anhu basi hicho kitu kinakuwa ni chenye kusemehewa la haraja ala fa'ilihi hakuna uzito na ubaya kwa mfanyaji wake la haraja ala fa'ilihi hakuna uzito wala ubaya kwa yule mwenye kufanya hizo ndo taarikati za hadithi nambari 30 na tunasimama hapa na tutakuwa tumepumzika kama wiki moja hivi hatutakuwa na durus mpaka wiki itakayofuata baada ya wiki moja ama Jumapili zile darasa zetu za baada ya magharibi ni zenye kufunguliwa kama ilivyokuwa darasa za kina mama ni zenye kufunguliwa na darasa za watoto uki zimesha anza wafakumullah